Be bai, duela urte bat hartzen proiektua, eta urkinen iritsiela eta oartu ginen neskata aderik ezela. Elkarkin pilotan ari ginen, eta uda eta urtik gau aldi pasa, eta urren urteko edizuan parte hartzea erabaki ginoan. Eta entrenatu zizten duen hemen bedean? E, beraz, uh, uh, irailetik, uh, otxailera gutxiko gara urriokoko Pako Diaz eh, entrenatzailearekin, eta gero be barkoak eman dizkigutelarik eh, itxasoratera gira segidan, beraz hori izan o, txaila bukaera martxoa hasieran. Familia eta lagunak etu gizaizkigu portu desberginetara, eta gero oso eksperientzia pulita, ze azkenan familia atxo bat bezala sortzen da barko guzien artean, gainean eska bakarrak ginen, beraz egia pixkat eh, kukukatu gaituztela. Eta bo, gero bala, familia bat bezala sortzen da, giroa, bikaina da, eta azkenan sei egun fite dira.